Yahudiler Filistin'de Fransızlar Cezayir'de Yahudiler Filistin'de Fransızlar Cezayir'de Tüm kafirler tüm Irak'ta Saldırıyor Müslümana Tüm kafirler tüm Irak'ta Saldırıyor Müslümanlar, Müslümanlar kan ağlıyor bugün canlar. Müslümanlar, Müslümanlar kan ağlıyor bugün canlar. Uyuyanlar, uyuyanlar uyumuyor bak düşmanlar. Uyuyanlar, uyuyanlar uyumuyor bak düşmanlar Uçaklardan atılanlar Kemikleri kırılanlar Uçaklardan atılanlar Kemikleri kırılanlar Kapılarda parçalananlar Müslümanlar, Müslümanlar Kapılarda par. Çalar Müslümanlar Müslümanlar Müslümanlar Müslümanlar Kan ağlıyor bugün canlar Müslümanlar Müslümanlar Kan ağlıyor bugün canlar Oyun bak düşmanlar uyuyanlar uyuyanlar uyumuyor bak düşmanlar